Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 46 wanda ya yi daidai da 28 da watan goma watan Oktoba miladiya 2024 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa ko kace ce aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar al-imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala. A wannan masallaci na Al-Furqan da muke gabatar da karatu a kowace rana ta Talata da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda wannan kuma shi ne darasi na hamsin ne to hamsin a jerin darussa da muke gabatarwa a kowane mako muna bata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta da kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata a satin da gabata muna cikin bayani akan cewa sabon Allah subhanahu wataala daga cikin mummunan tasirin sa yana sanya waton tafiyar da kishi a zuciya haka ne har ma muka takaita akan magana da malaki cewa ubangi subhanahu wataala ya da sifofi malan ya ambata kuma dagewa tarayya da sifar Allah subhanahu wataala to Allah yi wannan sifar tana ja mutum zuwa ga ayyuka na alkhairi ina fadar mu fahimta daga cikin kuma sifa ta Allah subhanahu wataala akwai sifa ta kishi Allah yana kishi akan ga an saba masa sannan kuma lati fa innahu subhanahu rahim yuhibbu rahama tabbas Allah mai tausayi ne yana jin masu tausayi Allah ne jin kai ne yana son masu jin kai karimun mutum Allah subhanahu wataala mai kyauta ne yuhibbul qurama yana son masu kyauta mutane masu kyauta alimun Allah masani ne yuhibbul ulama yana son masana masu karatu qawiyun Allah mai karfi ne yuhibbul mu'min al-qawi yana son Allah yana son mutum mai imani mai karfaffa mai karfi wa huwa ahabbu ilayhi min al-mu'min shi mutum mai imani shi ne mafi soyuwa gun Allah akan mai imani mai rauni hayyun Allah mai kunya ne yuhibbu ahlul haya'i Allah yana son ma abuta kunya Allah yana son masu kunya domin yana da kunya yana kunyar ya azabtar da wanda ya ya bisa takawa da tun tsoronsa. sa jamilun kuma Allah subhanahu wataala mai kyawu ne yuhibbu ahlul jamal yana son ma abuta kyawu Allah yana son in wanka eh, waturun kuma Allah shi shi kadai ne yuhibbu ahlul matri Allah yana son masu yin ababe guda guda ana muka kwana ko sai bala ce walau lam yakun fi dhunubi wal ma'asi illa annaha tujibu li sahibiha bidda hadhihi sifati wa tamna'uhu min ittisafi biha lakafa biha uquba ba wata magana ta hankali da a ce a cikin zinibi da saban Allah ba wani abu da Allah zai maka a ce ba wata azaba da ukuba da Allah zai yi mutum a rayuwa dan yayi sabon Allah yayi zunubi sai dai kawai Allah ya sai dai a wata mutum ya samu kishiyar wa'annan sifofin da aka ambata kuma a hana shi da siffantuwa da sifofi wa'annan na kamala to mala ce la kafa biha da wannan kare ya zama tu uquba ce mai tarin yawa da Allah ba zai ma kowa azaba ba dan yayi sabo ko yayi zunubi sai dai kawai Allah zai hana shi da sifa ta kyauta da tausayi da ilimi da ƙarfi da kunya da kyawu to wannan kaɗai a hana ka su wa'annan sifofin kare Allah ya sanya baka kunya a sanya baka da tausayi a sanya ka baka da kawaici a sanya ka baka da taimako wannan kare azaba ce ya isa zaman to ukuba game da ne sabon Allah subhanahu wataala mun fahimta fa innal khatarata تنقلب وسوسة والوسوسة تسير إرادة ما لجي فإن الخطرة domin haɗarin abun tanqalibu waswasa abun yana komawa waswasi yana koma kurji a zuciya wal shi kuma waswasi da yake zo mutum a zuciya tasiru irada sai zaman to kuma abin da mutum yake nufi ne ko da yaushe daga kana tunanin abu sai zaman to kuma abin da kake ni bata ne a ko da yaushe wal iradatu ita kuma nufi da bukatuwa da soyewa taqwi tana karfafa taqwa fa tasiru azima ita zamanto kuma abinda mutum yake azma yake kullawa thumma tasiru fi'lan sai zamanto kuma abinda mutum yake aiwatarwa ashe kun ga abun mataki mataki ne kafin mutum ya zo da kullayin wani abu to sai an bi mataki matakin farko shine zamanto khatra abun ya zamanto da hadari sai zaman to ana ana wasi, ana tece kuce akai har ya zaman to abin da mutum yake nihi har wannan abun ya karfafa ya kowa komi sai zaman to azma azima wani al'amari karfafa har ya karfafa a zuciya daga nan kuma sai zaman to ya zaman to aikin da mutum yake aiwatarwa misali da za a ce ga mutum da shi baya baya sako, sai a ce amma ga wani abu na misali sai taba tana birga shi amma shi baya sha sai ya zamanto wannan birgawar take masa sai ta dinga wasi, to su masu shan cikin masu shan tabar wani lazza wani dadi suke samu a cikin shan tabar daga wannan tunanin ko sai zamanto shi ma yana in ya fara azawa yana kwashewa sai jira da bukata zuwa gami ya dandani wannan dadin da ake ji a cikin in ma akwai daga nan kuma sai ga sai ga ya zama to azima wani abu ne da yake a ransa wanda ya kudurta wanda yake bukata daga nan kuma sai abu ya zama to kawai ya aiwatar da shi kaga abun ya bi mataki ne mataki Allah ya rufa mana asiri mal yake cewa thumma tasiru sifatan lazima sai kuma abun ya zama to sifa ce da take amfare wa mutum gaba daya daga nan sha guda ya dan zuka daya ya ji ya dauki caji misali da su suke fada sai zama to ya zama to sifa lazima gare sa a koda yaushe in ya shiga damuwa sai ga ba abin da ke tafi masa da damuwar nan sai wannan abun ko baya ba cikin shi kawai yana buƙatar ya sha saboda holewa kaga ta zama to sifa lazima ga gare sa abin da ya zama to dabi'a tabbatacciya a gare sa wai hay'atan sabita kuma wani rayi tabbatacciya a kai ana zaune kawai ga ya dan sigari ba wani ba wata damuwa kai ga ya dan kunna misali sabitatar rasikha abu ne wanda yake rubutacce kamar an zana sa a kai kamar wata ibada ce yake yi wanda yake wajibi ya aiwatar kuma haka yake yake aiwatarwa to ba ce wahina idin daga lokacin da haka ta faru dan annabi adam ya ta'azzaru al-khuruj minha minhuma kama ya ta'azzaru alayhi al-khuruj min sifatihi al-qa'imah to fita cikin wannan abun na sabon Allah da ya shiga akai yana da wuyar fita a ciki ko kuma zaka ya ta'azzar ya abun yana ta'azzaruwa yana wahala kaga ya fita a ciki sai wani ikon Allah subhanahu wataala kamar da kasan fita daga cikin waɗancan sifofin in mutum ya zan nagartacce mutum mai karanci mai kyauta mai kaza mai kaza to yana da wuyar mutum ya canza to haka shi ma in ya zama to ya rabiyantu da wannan sifar ta zama to sifa gare sa sai zama to abu ne mai wuya a kai yanzu ba ga misalin mutumin da ya zama to mai kyauta wanda yake da karanci Allah ma ya jarrabe sa ya zama to ya samu kare tattalin arziki amma yana jin kunyar da yauni a zo a tambaye bai bayar ba wallahi ko wanne sai ya bayar karibi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yafi kowa kyauta cikin halittu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a zo a tambaye sa bai taba cewa bai da ba ba taba zuwa da bukata wajen annabi a ce ga abinda ake da bukata ce babu ba ko bai da sai ce wani ce kai masa ko kuma wani rantoni kaza ne mu wani bukata bai wasu bukata kaza annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ci bashi yake ci dan dai ya biya wa wanda ya kawo bukatar sa wajen sa bukata haka sifa ce ta zamto lazima sabita rasikha gunwa kuma aiki sallallahu alaihi wasallam to duk wanda dabi'a take daga take so mutum da saba wanka idan mutum ya zan yake sifa ta yin istirta a haka to yana da wuyar ko ko ko aikin laga ke daga shirin nashi da daban ko eh, kun fahimta saboda sifa ce rasikha thabita ta tare da shi to haka duk wanda yake saban Allah ya bi matakin har abin ya zama to sifa gare sa to fita akan wannan sifar yana da wuya sai wani gyaran Allah ko kun fahimta Allah ya rufa muna asiri malam ce wal maqsudu abinda nake nufi anan annahu kullama ishtaddat mulasbasatuhu lidhunubi cewa duk lokacin da ya ya tsananta cuɗanya sa da zunubi ta tsanaita ya tsanaita alaka da zunubai ya ce mulabas mulabasa shine cuɗan cuduwa yake dinga cuduwa da zunubai akhrajat min qalbihi al-ghayrata ala nafsihi to zunubin yake fitar masa da kishi a zuciyar sai ramanto baya kishi idan mutum ya zamanto tantirin mai sabon Allah subhanahu wataala to sai zamanto karan kansa ma baya kishin kansa ko kuma ta yanzu duk wanda kaga yana jin tsoron ayi pipilekin sa yana yin wani abu a Facebook ko a TikTok ko kuma a Instagram to akwai sauran gira gira a gaira a zuciyarsa akwai kishi a zuciyar shi. amma shi dan duniya fitsararre wanda zunubi yawa kaka gida to dan an yada baya jin komi a ransa ba ku lura ba yanzu ku dubi duk fitsararrun eh, TikTok da Facebook ba sa jin komi da an fitar da tsirecin su ba sa da na sani akai saboda daman zinibin ya riga ya zai musu kaka gida yo mata take take take rungumar maza in an hadu take kwana ba gidansu ba ta kwanda wasu mazan tana zina kai wanda ta yi zina saboda Allah dan an yada ta a TikTok ne ba da murta ba ta damuwa to tuduwa da saban Allah yana sanya kishi ya fita a zuciyar dan annabi Adam mun fahimta ya zama to baya ma kishin kansa wa ahlihi kuma baya kishin iyalinsa baya kishin iyalin sai zama mutum baya kishin iyalinsa akwai mutane da ba sa kishin iyalinsu har ma zai ga a gaban sa wani wani kato zai baiwa matarsa hannu yayi sawa da ita baya jin komai sai daga nan a'a kawai sai ba wani abu ne waye wace kawai a sai son da me yake da suna da kamara da kuma abin nan akwai collect son da collect ai collect ne ai dan iska kawai collect ne kan ka rike buga hannun ma da ce collect ne sabon Allah ne da yake shi ma ya fitar masa da wannan kishin a zuciyar sai da to baya kishin iyalinsa wa umumin nas kuma baya kishin dukkanin al'umma baki daya sai da to baya kishin kowa bai kishin kansa ba balantana ya kishin garin su balantana ya kishin addinin sa balantana kansa balantana iyalin sa ko ayyan sa akwai wanda fa shi da kai ne zai so madiyan sa yan kananan tufafi na tsireci yana ganin ai wai shine zamani ko kuma da shi da kai ne ba zai je shago ya saya tai yar mata budurwa ta fito tsirara shi gane yake kawai ta dirga ta wayewa ne kaga wannan ya tabbatar da cewa ba da kishi a zuciyarsa kaga ne jama'a duk mutum mai kishi ba zai yarda ba ya so ya ga diyarsa a cikin wannan yanayin da kuma halin Allah ya gafarta muna malik ya cewa wa qad tad'ufu fil qalbi jiddan haqiqan ita kishi yana raunana a cikin zuciya kwarai da gaske hatta la yastaqbiha ba'da zalika al qabiha har a wayi gari mutum bai taba munana da abu mummuna ba ya doki abu mummuna a wulala ne shi gushi babu babu abu lala har a wayi gari idan kishi yayi rauni a zuciyar mutum to abu mara kyawo ma baya ganin mara kyau ne sai ga abin da misali ala sabil misal sai diyarsa ta yi zina sai ganin ka ai ba wani abu ne kawai dai wani lokaci ne kawai abu ne wani abu ne ba wani abu ne mummuna abu ne sabon Allah ne zina ce akai amma sai na ganin ba sabon Allah sai na ganin kamar ba wani abu ne kawai ai wani abu ne wanda aka dan yi aka dan more kuma in ka roki Allah ma zai gafarta maka a'a duka rashin kishi ke sa wannan abu a zuciya malike cewa la min nafsihi wa lamin min ghairihi bai ganin mummunan abu a kansa shi ba abun kunya bane a nuna sa a ce shine yake kaza dan ya yanzu fa ka lura da kyawu duk mutumin da saban Allah zai masa dabi'a wallahi in an shekara ana yi da shi an ce yayi kaza yayi kaza to bai damuwa yanzu akwai wanda batsalinin ya kai tantirin sakare sa ya turo masa ƴarsa a gidansa ta yi karatun boko mata ciki kuma da sa uwarsa uban ubansu dai da shi ya turo ɗiyarsa gidansa dan ta kuma babban mutum ne bab makami gare shi a siyasa a gwamnatacce bai ma bari gayi unguwa suka yi suka abin nan ba shi da kai ne kuma bai jin komai a ransa an kafa faɗa ma ba wani abu to irin wannan ne kallabar rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna Allah ya rufa mana asiri mun bace kadiyar ko ba ce wala min ghairihi kuma haka ma baya ganin mummunan abu daga wani sa baya ganin mummunan abu daga wani sa wa idza wasala ila hadha al idan kuma rishin kishi yake a wannan mataki faqad dakhala fi babil halaki to ba shakka mutun ya shiga kofar halaki. sai a sa mutun kidin muhammada ai kaga da an sa mutun kidin muhammada yin an kare da shi kawai sai a sa masa kidin muhammada kazan wani wani portal da yake ne ya dauki albashin sa sai ya bar gidan giya azan lokacin Allah ya jarrabe shi yanzu aka fara samu ahlus sunna ciki ba wallahi yanzu akwai sunna su tafi taka da gaske suke bil haqqi suke yi amma da mafi yayi aktharuhumul fasiquna eh aka aka bashi albarar da aka yi sanar kawai daga nan sai gidan giya kawai ya zo ya sai ta ka san mashayi ne bakin sagare baki ne ya zo kawai duk ya sassaye ko da aka jima ya lalaba salar ki ne rana guda ya cage shi sai kira mai kiɗa ce sami kiɗin na mutu na lalace <laughs> na ga <laughs> eh, to wannan shi ne eh, ya shiga babin halaka da mutum kishi ya kai wannan rashin kishi ya kai wannan matakin to mutum ya kai a babi na halaka a rayuwa Allah ya rufa mu asiri malace wa kafirun min haula'i yawa daga cikin mafiya yawan waɗanda mutanen la yaktasiru ala aqdami istiqbahi ba sa takaituwa akan rishin ganin munin laifi ba sa mustaqita ba akan ganin munin laifi yanzu ba akwai wanda yake ganin kawai shan giya ba kamar wani ba wani abu ne ba sabon Allah bane shi bai rage sabon Allah ba kawai dan dai kai abota da mace kun tabi juna kurum juna ba sabon Allah bane wajen kawai dan dai ka tafi tafiya bukata dan kama ka ka su na ba wani abu bane shi na ganin ko ai duka wannan ba wani abu bane kaga ta kai inda rashin kishi ya fita a zuciyarsa ko to ba ce bal yuhi bal yuhassidul fawahisha ma da ce babban munin ma abinda yake alfasha suke ganin abin kirki ne duk da baya ganin munin laifi to kuma sai a waye gari abu wanda yake alfasha sai yana ganin abu ne mai kyau. sai ganin kawai ai ba wani abu ma ba wata rayuwa mai daɗi kamar rayuwar ta zina yanzu ka fa ka sa akwai wanda ba wani abu da yake birga sa a duniya kamar zina Ko gani yake rayuwa ce mai daɗi kuma wani tsabar ya lalace da matar aure ma yake yi wallahi lazim da matar aure tana gidan gidanta zai yi mata komi ya mata komi ya bata kodala na take bukata bukatar da yi zina da ita kaga wannan ya kai inda munin abun har ta kai inda shi baya ganin munin sabon sai yana ganin a wane kawai ne ta yana ganin ai da su ma yafi dadi wani kuma ba abun da ke riga sai sata shi kawai sata kawai yana ganin sata ai ba da yi bane saboda kawai ana cikin wani yanayi ne damuwa ce rishi ne ya sanya shi bai da shi sai ya sata kuma ba wani aiki da yake yi ba wani aiki da da yake yi malike cewa wa zulm kuma yana ganin zalunci wani abu barai ne li ghairihi da wani sa wa yuzayyinuhu lahu kuma yana ta zaluncin da kuma sabon Allah sai yana yana ba wasu shawara akan yi wai da u ile kuma yana kira zuwa ga zuwa sabon Allah kuma ayi zalunci yanzu wanda ya bada kwangila ta miliyar 1 misali sai ya ce to karutan miliyar 1 da jika 500 wasu aka baka aka baka miliyan 1 ba ba miliyan 200 ai ka san dai yan ina kira zuwa gabi zuwa ga zalunci iya yanzu a kunta ake ta yi kenan yanzu zalunci kai mutane sun ki zalunci ba wani ba akwai buwan wanda so yake fa yayi laifi a ce musu an bar shi da Allah shi ya kwara a ce an bar shi da Allah wallahi shi dai kawai a bar shi da Allah yake so in dai Allah na to a bar shi da shi kawai ya kare ko kun baita kaga wannan an kai wani matuka ta babin alaka da sabon Allah ya sanya mutum ma baya kishe kansa cikin alaka wa yahussuhu alai kuma yana kwadatar da mutane akai hadda roman abu ma yake badawa hadda roman abu kasa wani kuma su kuma ta'addance su da rashin kuma sai ta akan zawari eh sai a hada mata zaman aure kuma sai ta fito sai ta kuma karuwar su eh ba ku bayyana ba ba ku ganin tana faruwa mana sai a hana mata zaman aure zaman gidan miji sai duk da nawa ke baki jika ce yake baki da wuyi to mu zo duk alƙi bukata an doki ta kai fa yanzu wasu wasu daga cikin al'umma nan garin sai mutum ya kama gida sosanken sosanken mil farmuwa ko kuma sosanken mil farmuwa ba ko ka tarbe mil ba abinda ake sai badala sai a doko kawai zaura a cikin gidan a aje kai ka tsamanin mata aure ce kuma akwai mutane dama an halakar da su ta wannan hanyar Wasu kuma kuma zawarin ta'addanci su ta'addanci su daman daman gashi lalata ba ta ka rage aihuwa ga ga finil ga allura ga tiyo sai ta ji a jibga mata sai a ji a taba dalib Allah ya rufa mana asiri malce wa yas'alahu fi tahsili kuma yayi kokari yana iya kokarin sa wajen ya ga wannan abun ya samu na saban Allah da zalunci wali hadha khalqillahi da wannan ne zaman to da UC shi mafi munin halittar Allah a doron ƙasa kusan da UC ko wanda baya kishin ya gana sabon Allah wa kansa ko kuma iyalinsa da UC shi ne mafi munin akhbas mafi munin halitta a wajen Allah subhanahu wataala wanda baya kishin kansa da iyalinsa kasan malam ba ko wanda shi saura tsabar satin shi ba matarsa zai bada wani yace ya da ta samu ka masa matarsa akwai wanda fa diyarsa ba za ta je ta je ta yi zina don ta kama su kuɗi diyarsa cikin cikinsa ba malam akwai matan da akwai uwayen da zaka ga wai sai ya tashi bai da koyi zai zai tambaye shi ta bashi jika nan kuma gare ya tambaye shi ta sai ya sace sai sai babu banda sai ce na saurayin kiwa wani sai kira shi mana kai ka san wannan ya kai karshen da yufi irin wannan wallahi ya da dinga wasu bulalai to irin wa'annan su ne mafi munin halitta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wal jannatu haramun alaihi irin wa'annan mutanen aljanna haramun ce a kansu ba su ba shiga aljanna har abada ko kun bayyana domin a kofa aljanna an rubuta da Allah ya haranta aljanna akan da yufai to to tambaya wani ne yake cewa da yufai wanda shi ne wanda yaga sabon Allah a gidansa baya bari baya baya magana a gidansa ana sabon Allah baya iya hanawa shi da Yusuf ko shin zai shiga a cikin babin da Yusuf mutun ya bar matarsa kusa yanzu musamman garin nan malam ana abubuwa da dama wallahi shi yasa kullun nasiha ta wa ɗan uwa matasa wallahi al'adi in za ku aure ku tsaya ku darce ku istikhara kakka yarda giyar soyayya ta jaka zuwa ga aure ina mai rantsa maka da Allah in har giyar soyayya ta jaka ko karshen al'amari zaka da dama a rayuwa nadama ka kuma ba ta da amfani a rayuwa ka tsaya ka jirge ka dage wajen istikhara Allah ya baka masagari kuma ka dibo gidan mutunci da gidan nagarta eh, duk abin da take da shi malam in tarsa iyaye malam rabu da ita eh duk abin take da shi in tarsa iyaye rabu da ita kuma duk abin da ba ta da inda tana da iyaye inda ga addini malam kawai doka ko kun fahimta akwai ko iyayen da saboda suna son zaman lafiya wallahi idan ana tafku da halin yaro gidan suna shiga suna gidan akwai ta damuwa sai kaga uban ya turo shinkafa da maka a dai zauna lafiya ai ko mallan ba ba masoyinka a duniya kamar wanda ya rike maka diya wallahi duk duniya baka da masoyi dai ka bata kai maraba da shi ka rike shi hannu bibbi in ma ana rikewa shidda da ka rike shi shidda shidda to wanda ya rike maka diya musamman irin wannan zamani muke cike da fitina kuma wallahi za ku dinga addu'a wallahi ku dinga karanta kursiyu da da ikhlas da yanzu ƴan mata yanzu boka suke shigawa ka kana dan wanka ka kana kare hularka kana dan saka kana dan shokokin ka na race da Allah in wata sa maka idanu to ka ta yake nan kuma ka ta wahala wallahi amma ta yanzu boka suke shiga auren ya gagara malam kaga su ga sunan mashi ba ku gani auren ya gagara ga sunan sun ya sun yawa kamar bakalle da babu auren kuma masu soyayya soyayya ta ƙarya ce da in ka aka ce ka fito ai magana aure kaga kowa ya noke wannan kun ba dama dama shi ya shiga soyayya ce ba ko dala shi sa kakka ga daga shiga soyayya ba da ko la daga cikin matakan yin soyayya ka nemi kuɗi ana cewa ka to kai magana aure Idan so zaman ka lafiya saboda abun da ka shuka shi za a shuka baka a gidanka wallahi Allah kuwa yadda kai wa dan wata yan wani haka za a yi wa diyarka wannan ka to kuma yanzu abun yana ta ƙara cakulewa to ina da kuma ƴaƴanmu na wasu zuwa nan gaba sai da abun da Allah yi sai da abun da Allah yi daga in ka tashi aure ka san ina zaka aura to yanzu duniyar ta lalace yanzu mafi yawan mata ga yariya haihuwa daya shakala karama shakala fa yariya karama da fane tana ta gida gida tana talla ba ku lura ba fane gida gida tana talla to wannan za a kira cikin babin da ka cewa cewa milita da yusi ita wannan matar za a kira mata da a ko da ba malam wa moto zai ta tana yawo ita ba dan kada ga dan tara da gudu aka take sai zama da kasuwa machine mashin da Yusuf ne yanzu a wannan bare in har shi ya kasa ciyar da ita kula da ita dan ta je ta nema babu babu illa ko kuma ya zamanto a'a yana kula da ita amma tana da iyayen da babu mai kula da su sai ita kuma shi bai iya kula da iyayen da to babu laita ta yi aikin za ta samu ta kula da amma kuma in duk an kula da su ba zama cikin gida shi da mafi alkhairi wa ala wallahu ta'ala alam daga da yusi shi aljanna haramun ce a kansa ba shi ba shiga aljanna wa kazalika muhallilu zulm haka ma wanda ya halatta yin zalunci duk wanda ya bada oke da ai zalunci to shi ma ba shi ba shiga aljanna wal baghi da kaitar iyaka li ghairihi wa waninsa wa muzayyinuhu lahu da wanda ke kawata zalunci ne waninsa fanzur malace ka duba malladhi hamalat alaihi qillatul ghairati irin abun da rashin kishi ya jayo mutane ka tsaya ka lura da kyau irin abun da rashin kishi ke jawo mutane yanzu amai da zalunci ba komi ba yanzu ba ta kai zalunci har a layin asibiti ake yi har a asibiti zalunci ake a rubuta maka magani likita fa zai rubuta maka magani likita ya rubuta ma shi da ya fi kamata bi kowa tausayi a cikin al'umma ya rubuta maka magani sai ka tafi kuma a tsami magani kuma a barka babu komi ko ya rubuta maka maganin da yake da shi eh a sai a sai da maka ko a ko a ƙara ana da buƙatar da uku sai a sa maka da hudu in ka kawo da hudu sai a dauki da guda wani zo kuma sai a sayar masa mutane ba sa jin tsoron Allah fa yinsu zalunci kirikiri ake zalunci fa yinsu zalunci kirikiri kaga dai irin yadda aka addabi al'umma cikin garin yanzu da kana kalan mutuna adalci ne ko zalunci da Allah zalunci yau aiki mutum da tawa ta saman moto ka tare shi kai so dan kai ba to sai kai yanzu shi wanda ke tare da ubashi shi aka tare da ji dadi dan Allah ba zai ji dadi ba a shi an za ya abu a dinga yi abu a ilmance a hankalce eh awa kowa ke kenan da wata biyar duk wanda bai takardu moto za a yi kamu shikenan son kanyi a wajen Allah ba wasu an kunyi ku ba mutane dama wani ba duk duniya ba abin da ya mallaka sai mashin kin nawa nau'i ne na zalunci kuma abin da ta cewa ba Allah ake wa ba ana tare ka ba da yan jika jika biyu an kale ka ta shiga wajen aljuhu aljuhun mutu ko aljuhunsa aljuhunsa wannan zalunci da ka duka rashin kishi ne ya ja mutane zuwa ga wannan abin da akwai akwai kasashen da wallahi a duk hauka ka ba ka ba cin hanci da rashawa kawai doka na oda kawai yi min doka ka huta kawai zaka ba koyi cin hanke ce bai bukata ce ka so ta kaza kaza shikenan an kahari a wuce wurin to da haka muke yi da haka ake yi wallahi da kowa ya gyara police in an baka ce baka da bukata je tsoro a asiri suke shikenan ba. to kai da kai da ka ba da shika biyu no da ka tsoro ka tsoro a asiri ka shika biyar ka tsoro ka tsoro asiri ko ta sati ce ko ka wuce wuri an wuce wuri Allah ya samu wani lafiya mala cewa hada ya ala anna al-asl ad-din anna al-asl ad-dini al-ghairatu wannan yana nuna maka cewa tushen addini shine yin kishi wa man la ghairata lahu la dina lahu duk wanda baya da kishi babu addini da shi eh ga mutun yana da kishi to akwai addini da shi na mutun bai kishi to la mun ba addini bai dame shi ba fal ghairatu tahmil qalba Aisha shi zaka ga malamai suka ta fada da cewa lokacin da aka so a ah, Ayi, yi na mata kusan bonin ko makarancin ne na kwana na mata a ƙasar nan ai wannan sakarci ne wannan rashin tunani rashin addini shi ke kawo na tunani kai ta ya za ka yayi ka yayi ɗan mata tsala tsala ka kai ka kai cikin ɗaki ka ce su sau Allah yanzu abin da ake a abin nan a cikin site site bai zaman tsada da sigari sa tsakani da Allah yanzu abin da ake a site site bai zaman wa'azi gare su sai kuma a komo a yi ma yara bodin a ce su ‘yan maza su dinga kwana daga cikin sharrin bodin bayan shi ke haddasa madigo misa ga najeriya ta jarrabu da musiba ta madigo bodin ne mace mace suna cikin abin nan a ba ku abinci ku ci ku koshi kun ba ki ganin namiji ko daya kuma dai ita shawon nan dai duk imanin ka baka hana maka ta motsa ba ka bane ba wata aya da ake karanta ta kwanta Allah ya rufa mana to wannan duka tunani na rashin me rashin addini sa idan mutum bai da addini ko wallahi da wani lokaci biri ya bisa hankali sai eh, gwara biri da shi ka san dalili ko gwara biri da shi wallahi in mutum bai da addini gwara biri da shi ma yake cewa fal ghayratu tahmil qalba kishi yana kare zuciya fatahmi lahu aljawariha sai kuma ya kare masa gangar jiki fatadfa'u su'a sai kuma ta dinga tunkuɗe mummunan abu wal fawahish da kuma alfasha idan mutum yana kishi ma'ana to zuciyarsa za ta mutu to kishin zai kare masa zuciya ya protege kin zuciyar da yadda baya yarda da wani cuwa-cuwa da abin da bai dace ba kuma ka san duk abin da mutum za shi da gangan jikinsa idan zuciya ba ta yarda ba zai iya yin sa ba duk abin da mutum zai yi a rayuwa da gangar jiki in dai zuciyar ka ba ta yarda da shi ba to ba za ka yi aiwatar da shi ba to idan zuciyar kuma idan kishi ya kare zuciya sai ya baiwa gangar jiki kariya ba zai yi wani abu na sabon Allah ba idan kuma gangan jikin ya kawo to ko sai ya zama to baya shawar sabon Allah sai dinga tukkuɗe isa da kuma alfasha amma ma ce wa adamul ghairati rishin kishi kuma tumitul qalbi yana sa mutum da mutu sai ga mutum da maracciyar zuciya sai mutum ya zo gida ne iska ba za ta da ƙatu suna zaune tana tare da mariyar tana zaune ana hira shi bai damu ba to sai su gaida abun ne ta ya kuma duk kama tantan kama masa shi ba duk rishin kishi ne malike cewa fatamutu fil jawari sai da mutagawabi sun mutu fala yabqa inda hadaful batta anan kun ba ta yi da komi a rayuwa duk abin da yazo za ta sai yi aiwatarwa idan eh, mutum sai ya zama da mun zuciya ta mutu kina ganin kayan mutane a je ya to masallaci sallah bai zuwa in ya zama to bai da kishi yana fita sai da takalmin da ya fi nasa sai sannan ya gaba hayar shi kishi da yake sa wannan zuciya ta ta Da daga mashin kin mutane kawai sai dake tafiyarsa daga kayan mutane sai abun nan wannan fa kawai ma qur'ani fa zai zo a musallaci qur'ani fa a musallaci sai dake je siyar qur'ani a musallaci ka san me ma zuciya ce ta lalace ta sa rike to inna fil qalbi mudgha idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa alqalb malai yake cewa wa maslul ghairati fil qalbi misalin kishi a cikin zuciya maslul quwwati misalin kwatankwacin abin da ne alquwa karfi kamar karfi ne allati tadfa'u almarada wanda take take take take gogormaya take tun rashin lafiya idan mutum jikinsa ƙwararrafa ne yanzu misali a ce mutum guda biyu ne wannan tun tasowarsa ya wahala ya yi biyan mota ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza an buga wannan an yi tare da gudu an yi kaza wannan shi kuma tun tasowarsa daga bibiron sai madara tubai da dan Allah idan rashin lafiya tsakanin waɗannan guda biyu ne zai kwantar da su kafin wancan ya kwanta wanda ya yi dan tala da gudun nan kafin ya kwanta to wannan yana jin ya ran guda goma saboda jikin babu ne babu ƙarfi ai shi yasa daga cikin abun da su tura suka wahala a rayuwa lokacin da aka yi corona rishin cikin su ba sa motsi da aka zubo corona a duniya mu ana dibin za a tsare da mu sai Allah ya kai baki ka su kullun tun kana tun kana karami cikin gurbar aiki inda ka faru nan ka tashi nan aka muka gulje nan yanzu ba wanda bai da gulje a jikin sa babu inda dan babu shi ka hawo can ka tashi nan ka koyi motocin ka fazo ya buge kana ayi kaza an yi kaza kun yi kwabin laka, kun yi kaza kun yi jidadaji kun yi kaza abubuwa da dama kakin ka kwanta abin da zai kwantar da kai ba kai na abu bane shi kuma taso aka ka ba komi daga daga shawa musa sai kiyan karne <laughs> kawai shafa musa da kiyan karne sai shan madara cin kaji kawai aka zo suka ta wahala ka ta mutuwa su zamanin mu za mu mutu sai Allah ya sanya cikin mu da kwari to misalin kishi a zuciya ma jama'a ce kamar misalin karfi ne da yake tunkuɗa shi lafiya wato qawimi kuma yake gubar maya da shi fa idza zahabatil quwwatu idan karfi ya tafi wajada da'a almahilla qabilan sai kuma rashin lafiyan ya samu hurin zama walam yajid dafi amma zai samu abin da zai tukure shi ba fatamakkana sai ya samu hurin sukuni da zaunawa fakana alhalaku sai zaman to jiki ya halaka wa misluha ma ce misalin sa mislu sayasil jamusi misalin wani ƙwaro ne zaka shaya da kamar tinkiya yana da ƙohori mai dade na ne masu shi da Hausa ban samu ba ga shi kamar rago katsau ne haka yana da shi bai kai bai kai da kai dila ba kabiri amma ya ya Ragu. rago sa sun mirdi. rago ne na daji ne rago ne na da dashi na da birɗaɗɗen kafo shaitas al-siyasibil jamus allati tadfa'u biha an nafsihi wa waladihi ita ba ta barin duk wata dabba ta zo za ta iya tunkuɗe ta kuma ta tunkuɗe ta daga ayanta فإذا تكسرت idan kuma kafan nata ya karye, fami a fiha to sai makiyinta ya samu damar kai mata farmaki saboda ba ta da za ta kare kanta da shi kun gane karatun aiko to wannan shine bayani akan cewa daga cikin mummunan tasirin sabon Allah yana haddasa yana jayo yana yana jayo tafiyar kishi a zuciya to malaci wa min uqubatiha tano kenan Abu Sufyan dana wa minha wa min uqubatiha na 20 da nawa da shida ko da bakwai zahabul haya'i tafiyar da kunya ko san kunya ai ko ni ake ce ma kunya ni da ba la kunya Abdullahi me kunya za me na kunya jama'a kunya wata dabi'a ce a a a zuciyar dan annabi adam da take take take take gwagwarmaya da duk wani abu da mutum zashi wanda za a nuna shi kuma da to daga cikin mummunan tasirin sabon Allah tana tafiye da kunya a zuciya sai zama mutum bai kunya yanzu misali idan mutum yana idan yaro yana kunya yana kunya babansa ko wani yayansa ko wani haka dai wanda yake kunya sai a ce misali la qadar Allah Allah ya kare tsarewa ya kiyaye yana zaune yana zaune misali kaddara a ce kai ne kake da dalibai sai cikin dalibinka wani sai ya zo ya zo a fada ana shan ana shan argila ko da bai sha in ka biyo zai koye nan da kaga kagan saga ne wannan shi da yake cewa kunya mun bayyana to saban Allah yana jayo tafiyar kunya a zuciya sai a gari mutum biyo kuma ta muwa kunya uban kowa eh, to ga ji mutum yana faɗin irin wannan maganar to ya kai kamar ya kai kafurul a wajen saban Allah eh shi babban mutum ne wajen saban Allah eh sai a masa addu'a Allah ya gafarta masa malace zahabul haya'i tafiyar da kunya allazi huwa maddatu hayatil qalbi wanda shine gimshikin rayuwar zuciya ita gim ita ita kunya shine gimshikin rayuwar zuciya wa huwa aslu kulli khair kuma shine tushen duk wani alkhairi duk wani alkhairi da za a yi a duniya tushen sa menene kunya ne wa zahabuhu zahabul khairi ajma'ihi kuma tafiyar kunya a zuciyar mutum tafiyar dukkanin alkhairi ne baki daya a rayuwarsa wa fi sahih ya zo a cikin hadisi al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim anhu sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-haya'u khairun kulluhu al-haya'u khairun kulluhu ita kunya dukkanin ta gaba da alkhairi ne kunya gaba ɗayan ta alkhairi ne ana son mutum ya zamanto da kunya ko kun fahimta shi yasa daga cikin abun da ya kamata cikin sifar da zaka roka ta mace in ka kana son ka aure mata ko ko ka samu mace mai kunya ana son mace zamanto me amma kaga wannan fiki fiki ana ce idan da ya gana sarki bai kumar ganin galadi na galadi ba idan da ya gana sarki to bai kumar ganin na galadi ba to in zaka aura ka samu mace me me kunya kusan kunya shine ado wa iyamaci kamar kamar kasan kasan kasan kasan hijabi yana ruwa mata da dama asiri kuma da hijabi yana ruwa mata da dama asiri wata mace ba da za ta fice za ta hida hijabi ka ganta babu hijabi na race da Allah ko adala aka ba ta ba za ka doke ta ba ke daga san an tsoma kaza cikin ruwan zai ga dake hisabin ne ruwa mata asiri to haka kunya take a cikin iyamaci malik ya cewa to alhaya'u khairun kulluhu kulluhu ita kunya dukkan ta gaba da alkhairi ne wa qala kuma annabin Allah ya cewa inna mimma adraka nasu na daga cikin abun da ya riski mutane min kalamin nubuwatul ula daga maganganun annabawan fari abin da yazo muna idza lam tastahi ila idza lam tastahi fasna ma shi'ta in har baka ka aiwatar duk abin da kake bukata idan mutum bai kunya to ya aiwatar duk abin da abin da yake so malace wa fihi tafsirai tafsirani game da wannan hadisi akwai tafsiri fassara guda biyu da ba su kai to mu yi mu ida sai mu ida karshen sai mu ida mu zo karshen karshen nukutar sai mu tsaya a kai ko duk da cewa lokaci yana yana hararan mu ahduhuma fasara ta farin annahu ala tahdid wal wa'id ana jan alta tahdid ana ana mutun hannunka mai sanda ana masa kashedi shege to tahdid kashedi at-tahdid me tahdid kashedi kusan kashedi ko to ana mutum kashedi ne wal wa'id kuma alkawli na azaba wal ma'ana ma'anarsa man lam yastahi duk wanda baya kubiya fa innahu yasna'u ma sha'a min al to zai aiwatar da abin da yake so na daga mumuna duk wanda bai kubiya zaka shi yana aikata abin da yake so na mummunan ayyuka idil hamilu ala tarki hal haya abin da ke jayo mutun ya bar saban Allah shi yami kunya amma duk duniya ba wanda baya bai iskanci ba duk duniya ko akwai shi shi bai iskanci da rashin kunya babu inda ake zuwa doko karatu shi wa ku share makaranta babu wani darasi kowa ya iya me yake ja mutane bari kunya ce ke ja wannan abu ku bayyana amma cin mutunci da zagin mutane da gayin maganganu da asha da batsu kowa ya iya abin da ke ja mutun ya bari shine kunya in babu kunya kuma sai a je a wata fa idan lam yakun hunaka haya'un malace idan babu kunya a can yadra'uhu 'anil qada'i sai kuma ya fiske zuwa ga aiwatar da mummunan ayyuka fa innahu yuwaqi'uha sai dinga aikata ta wa hadha tafsiru abi ubaida wannan shine fassara abu ubaida wa thani ma'ana ta biyu anna al cewa lalle aiki idan lam tastahi minhu min Allah faf'alu idan har baka jin kunyar Allah a cikin sa to ka aiwatar da shi in baka jin kunyar Allah kana yin abu kaza to je ka aiwatar wa innamal ladhi yanbaghi tarkuhu abin da ya kamata mutun ya bari na zinubi ko na abu a rayuwa ma yustaha minhu min Allah abin da ake jin kunyar Allah a kansa duk abin da kake jin kunyar Allah ya ka kana yin sa to abin ne ya kamata ka bari aiwatarwa in jimala wa hadha tafsir al-imam Ahmad wannan shine fasara al-imam Ahmad fi riwayat ibn Hani arwayar al-imam ibn ibn Hani fasara guda biyu ce fasara ta farin idan mutum baya jin kunya to sai aiwatar duk abin da yake so fassara ta bi in mutum baya jin kunyar Allah ya gansa yana aiwatar da laihi to ba shakka zai aiwatar da abin da yake bukata na da sabon Allah subhanahu wataala fa ala hada fa ala al-awwal ma da idan muka dauki ma'anar farin ya kunu tahdidan sai zaman to kamar kamar abin da ne ake yi kashedi ake yi ka qaulihi ta'ala kamar da Allah ya ce i'malu ma shi'tum ku aiwatar da duk abin da kuke so wannan kashedi Allah yake yi wa ala thani muka dauka kuma amana ta biyu yakunu iznan wa ibaha an ba da dama da kuma izini da kaje kai in dai aka kuna to ka kai malace fa in idan mai tambaya yace fa hal min sabilin ila hamlat hamlihi al ma'ayyi cewa za mu dukkan hadisi akan ma'ana guda biyu duka biyu kultu sai in ce la wala ba zai yi ba wa ala qawl wa ala qawl man yahtamilu mushtarak ala jami'i ma'anihi لما بين الإباحة والتهديد من المنافات ولكن الاعتبار أحد المعين يوجب اعتبار الآخر مالك cewa mutane suke tunanin cewa za a yi hada ma'ana guda biyu a wuri guda ta ba da halacci da kuma jan kunne a lokaci guda yana korewa ne amma idan muka dauki ma'ana guda ɗaya cikin ma'anonin guda biyu to ita ma'ana guda ita za ta jayo mana ma'ana guda idan muka dauke shi a cewa idan mutum bai kumiya duk wanda bai kumiya zai aiwatar da abu da yake mummuna to ai man wanda baya kunyar yin abu mummuna to baya kuma kuma Allah ya ga yana aiwatar da sabon Allah subhanahu wataala mun bace karatun ko malace wal maqsudu abun nihi anna dhunuba tud'ifu al haya'a min al ba'di min al abdi cewa zinubi yana raunana zuta kunya dan annabi adam ko daga dan annabi adam hatta rubu masalaka minhu bil kulliya har awayi gari ya cire masa ya zare masa kunya baki daga san idan mutun ka zo gida zaka kwanta kana zare duk ko akwai muke saura babu to har awayi gari kunya take zarewa a cikin mutun baki daya hatta innahu rubbama la yata'assaru bi ilmin bi ilmin nas bi su'i halihi har awayi gari da shi baya tasirantuwa baya jin wani abu da cewa mutane sun san abin da yake aiwatarwa na mummuna aiki wala bittila'ihim alayhi cewa kuma mutane suna ganin sa bal kathirun minhum sai da yawa daga cikin mutanen ma masu yi yukhbiru an halihi shi da kansa zai dinga bada labarin sabon Allah in kunya ta kai an cire mutum a zuciya sai rai kuma shi karan kansa yana bada labarin cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza har ma ka ji mutum yana bada labarin ai shi shi zina ya zina da mace kaza ba bila adadi wallahi wata ran malam naje faci nayi faci Allah ya sauda dai kunna su tiye min ana min faci na ji wani yaro na wata bira yana ba da labarin shi mace mace san mace goma wanda shine ne suna zinan su a duniya shi shi har ta ba su kuma wai alfahari yana alfahari da wannan kusan dalili saboda an cire kunya a zuciyarsa to duk wanda baya kunya yanzu wata mutum ne wanda zai sace kudin ko kudin ku ne zai sace kudin kasa kuma bai kunya kuma ya hito gaban ku yana magana ai duk guda ne eh Allah ya rufa muna asiri to sai mutum ya dinga fitar ba da labarin mummunan halisa wa ma yaf'alu da abin da ke aiwatarwa wal hamilu lahu ala zalika abin da ya ja shi zuwa yin wannan insilahuhu min al haya'i shine zare sanar kunya wa idha wasala al abdu ila hadhihi al halati idan kuma bawa ya kai a wannan matsayi na a wannan matsayi na rayuwa lam yabqa fi salahi matma to ba a saran kuma sa ba a tunanin da kuma tsammanin gyaru sai abinda Allah yi malik ya cewa sai ya kawo baiti wa idza ra'a iblis tal'ata wajhihi hayyan wa qala fadaitu man la yuflihu wa idza ra'a iblis tal'ata wajhihi idan shedan yaga eh, fitowar goshinsa hayya wa qala sai ya kira yana cewa fadaitu man la yuflihu na ban shi wanda baya baya tsira ba yadda za a yi shi na riga na gama da shi har abada an kare da shi kenan ba ce wal haya'u mushtaqqu min al hayati ita kunya an cira to ta ne daga rayuwa wal ghaythu yusamma haya malace ruwan sama ana kiran shi da haya a kunya bil qasr ta hanyar a takaita a ce haya a hita al haya'u li'anna bihi hayatul ardi wan nabati wad saboda da ruwan sama ne ƙasa take rayuwa da kuma tsirrai da dabbobi wa kadhalika summiyat bil haya'i hayatul dunya wal akhirah kuma an suna wa kunya da rayuwar duniya da alkiyama faman la haya'a fihi duk wanda baya kunya fa huwa mayyitun fid dunya bashaka mutacce ne a duniya shaqiyun fil akhirati kuma marashi arziki ne a gobe kiyama وبين الذنوب وبين قله الحياء وعدم الغيره تلازم من الطرفين malaci ta kuji da kyau tsakanin zunubi da rishin kunya karancin kunya da kuma rishin rishin kishi a zuciya to wace akwai talazum akwai haduwa dangantaka ta wani bangare guda biyu wa kullum minhuma kowanne daga cikin su yastadi al yana kiran wani idan ya zamanto mutum bai kishi to kurshin kunya zai zo idan kuma ba ana rashin kunya kuma akwai me akwai rashin kishi sannan kuma duk abin da ke kawo wannan shine sabon Allah subhanahu wataala malci ke yake cewa wa yatlubuhu hafifan sai dinga neman dan wasu da gaggawa mana ga rashin kunya ga rashin kishi kuma ga sabon Allah subhanahu wataala wa man lam wa man istah wa man istaha min Allah inda ma'asiyatihi duk wanda yake jin kunyar Allah lokacin da zai sabon Allah istahallahu bil uqubati Allah zai kuma masa azaba duk wanda yake kunyar Allah in yazo saban Allah to Allah ma zai ji kunyar sa idan zo masa azaba yawma yalqahu radu bi hadu Allah subhanahu wa ta'ala wa man lam yastahi min ma'siyatihi duk wanda baya kunyar ya saban Allah lam yastahi Allah min utubatihi Allah baya jin kunyar masa azaba jama'a mun bace karatun ko to kuma ne kamata mu kwana da fatan abu da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da da albarka kurakure kuma Allah shi yahi muna abin da zamu doka a matsayin darasi da zamu rike kuwa tafi da shi a gida shi ne abu guda biyu saban Allah yana jayo rishin kishi a zuciya har mutum ya kai inda ya shiga cikin kidin ya mutu ya lalace abu na kuma rashin kishi ai eh, rishin kunya karancin kunya a zuciya yana haifar da safan Allah kala-kala kuma yana sanya mutum ya zamanto watan baya kishi a rayuwarsa wata ukuba ce daga cikin ukuba ta saban Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu da wannan saban kuma subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته